joget jagung satu kecil mentil nah kalau kecil mentil nek gede mentol masuk keliru sih. kemudian ditanam di dalam tanah serut tumbuh kecil serut serut serut. akhirnya tinggi dadi jagung sak lengen lengen iku sing ngetokno jagunge ya Gusti wit-witan macem-macem ana wit apa akasia ana wit pelem ana wit apa neh jambu sawu macem-macem wedang wit-witan niku lho mbok tinggal tura turu wae lha kok moro-moro wite gedhe tambah tau weruh modote ya apa iku sing ngado tiwit-witan ya Gusti Allah kaya ibu-ibu sampean tak aturi sampean iki lho kok iso metang meteng wetengmu asale telepes cilik kok nyut-nyut dadi gedhe iku sing gedhekno wetengmu sapa bapak eh bapak iki ramuk panitia peting keringan tok to bu apa melu urun gawe kuku ono piye wong gawe untu siji wae ora iso kok ya iku sing gedhekno wetengmu ya Gusti kuwabeh nyambung nang Gusti Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, ya Allah, Allah akan menjadi matamu yang kau gunakan untuk melihat, Allah menjadi telingamu yang kau gunakan untuk mendengar, Allah menjadi hidungmu yang kau gunakan untuk mengambu, Allah menjadi lesanmu yang kau gunakan untuk bicara seluruh gerak aktivitasmu dituntun bimbingan Gusti Allah yuk dikir ya Allah ya Allah lagi ya Allah diangkat ya Allah يا ya Allah, ya, ya Allah, يا Allah. ما شاء jamaah segini banyak yang datang yang laki ganteng-ganteng yang perempuan cantik-cantik meskipun onok sing wedake kandelen ana sing lipstike mongah-mongah koyok maring ngombe gete dikei mripat isontu peruh rupa dikai kuping krungu swara dikai irung iso ambu-ambu gondo dikai ilat iso ijep-ijep rasa dikai pikiran iso angen-angen rena-rena diparingi ati iso ngrasakno sedoyo, sing disawang mripat sing dirungu kuping sing diambu irung sing diincipi ilat sing dirasakno ati iku kok wabeh dadi tondo-tondo kekuasaan kekuasaane Gusti Mulai ibu-ibu ketika masak di dapur tangan pegang cabe nyekel lombok akhire mripate nyawang lho bareng di sawang lombok iki kono sing warnane abang ana sing warnane kuning ana sing warnane ijo atimu kedodok terus atimu ngomong sing ngecet lombok niki ya Gusti pancen sing ngecet lombok dudu pamanmu mari ngono tangane nyekel ketumbar karo nyekel merica ketumbar karo merica iki bentuke padha bundere padha cilike ning bareng dirasake lah kok beda rasane iki sing gawe beda rasa antara ketumbar karo merica iki ya Gusti rampung ngono terus masak gawe kayu disumet gawe geni kok mudak gede genine bulat-bulat atimu kedodok mikir kayu iki tukul sangka lemah sing nukulno kayu iki ya Gusti bariku goreng pindang gawe minyak soale nek goreng ora kena gawe uyuh pikiranmu angen-angen atimu tersentuh minyak iki nyumbere ya teko bumi sing nyumberno minyak niku yo Gusti Allah lho nek wis iso Allah Allah Allah bumi mana yang tidak dari Allah planet mana yang tidak dari Allah semua dari Allah kalau sudah bisa seperti ini maka reposisimu seperti ikan di lautan ikan dalam lautan noleh sak noleh melihat air noleh sak noleh ketok banyu nek kula sampean di alam donya iki noleh sak noleh ketok tondo-tondo kekuasaan Gusti dikit يا الله يا الله يا الله الله يا الله Subhanallah Bapak Ibu jenengan ketika melihat anak yang sekarang udah usia TK dulu itu anak bayi merah kecil kemudian sekarang menjadi sebesar gitu anak TK besar lagi SDMI besar lagi SMP Sanawiyah sampai yang tidak pernah ikut modoti itu anak yang menggedekkan Menggedekkan iku anak sing gedhe ya Gusti makane tolong ibu-ibu ketika anak agak rewel ketika anak agak nakal ibu yang sabar jangan kakean lambe biasane ibu-ibu rapati iso ngempet arek nakal kapan gedemu hmm, kapan gedemu Taman wis ngerti lek sing gedhekno anake ku Gusti Allah kok sampean lokno. Iku ketoke ngelokno anak ning sejatine ngilokno Gusti. Anak kok dilokno kapan gedhemu, kapan gedhemu? Bu apa sampean kepingin duwe anak cuwepet gedhe tambah malah susah. Umpama duwe anak bayi umure lagi seminggu kok gedhene sepadha bapakne. Malah repot gendong-gendongane. apa maneh katik metu brengose sampeyan malah ora wani ngemii mah keri kabeh mula aja gampang-gampang alok soale nuwun sewu wong wedok kuwi rada kakean iya secara antropologi le durus wong wedok ku bibit kawitane teko ibu hawa awak wiunene mengo mulo rata-rata cuwawa lan nek wong lanang kan bab bibite teko nabi Adam Nabi Adam ki unene mingkem ora pati ake omong Adam sak merongos merongos wong muni Adam ya tetep mingkem Adam